Možda je ovo i početna tačka odakle treba svaki vjernik i svaki čovjek da krene, da ispita sebe i da izvrši muhasabu, odnosno kakav je on vjernik. Allah Đelešanu je dao ajete i znakove da čovjek može primijeti koliko je prisutna kod njega vjera iman, a koliko je kod njega prisutan džehl i kufr. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u dosta ajeta u Kur'anu i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisma spominje srce, srce kao glavni organ, kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to rekao u hadisu. Međutim, kako god srce je glavni organ za zdravlje, tako isto srce je glavni organ za bolest. A kada govorimo o zdravlju, govorimo o zdravlju islamskog načina života i govorimo o bolesti, bolestima ne islamskog načina života. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala srce poziva, svako srce poziva Allah subhanahu wa ta'ala i kaže da je srd, boli srca razlog što ljudi ne mogu da razumiju Kur'an. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Muhammed, efela je te debarun il Kur'an. Što oni ne razmisle u Kur'anu? Znači, ljudi ne mogu da razmisle o ajetima Allahu i Mazeveđel i ne mogu da shvate propise i pro, uh, prodru propise ti ajeta zbog toga što su im srca bolestna. Efela je tada barun al Kur'an. Allah Đelešanu poziva razum što oni ne razmisle malo o Kur'anu. Kur'anu kao, znači, govoru koje, kojem ne može batil doći iz desna ni sliva, ni odozgo, ni odozgo, kako kaže Allah Azza ve Đelu. Kur'anu koji je uputa za čovječanstvo, Kur'anu koji je, znači, tibjanu kulišin, odgovor za sve, Kur'anu koji je, znači, koji jedini vodi Hiyasan, koji jedino vodi pravo je put u Kur'anu za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je nur, da je svjetlost, jedna osobina Kur'ana jeste i sifa da je on svjetlost nur koja vodi kroz tmine, kroz tmine zabuda. Međutim, Allah Đelešanu kaže, efela je te debarun al Kur'an. Što ne razmislite vi o Kur'anu? Efela je te debarun al Kur'anem, ali ako lupina kvalva ili su kore na vašim srcima katance, Znači, čovjek može svoje srce da zakatanči. S čime? Sa grijesima. Pa zato je danas naša dužnost da objasnimo s čime čovjek može da svoje srce zakatanči i da, rezu, da razumije vjeru i da uopće ne prihvati vjeru, da ne razumije vjeru i da bude hladan i pesimista kad su u pitanju Allahovi propisi. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća isto u srcu kad kaže وَمَنْ يُؤْمِنْ بِلَا يَهْدِ قَلْبَ Ko bude vjerovo čvrsto u Allaha, Allah će mu putiti srce. Znači, Ovdje kaže Ulema, vjera je uzrok zdravog srca. Vjera je uzrok i po vjerovanju Allaha iskreno jeste uzrok čišćenja srca. Allah subhanahu wa ta'ala u drugima ajet, u drugom jednom dajeta suri šuara kaže na sudnjem danu razlog ulasta, ulaska u dženeti jeste ko sačuva to čisto srce, koje je vjerom očistio i ono je hodilo putem vjere. Pa kaže Allah Đelešanu, jevna la jefe umaru vela benun, ila menete Allahe ve kalbe selim. Na dan kada ni djeca ni metak neće koristiti. Znači ništa od korist neće biti. Zašto ovdje kaže ulema Allah subhanahu wa ta'ala spominje i metak i djecu? Zato zbog i metka i djeci od ove dvije stvari, najvažnije stvari od unjaloga koji čovjek voli, zbog njih ostavlja vjeru, zbog njih srce crni, zbog njih postaje mrtvo srce, kako ga je Ulema podijelila po hadisu, ena se radi onda je poslani se srce da postoji, znači živo srce, čisto srce i postoji crno srce koje je uprljano sa gresima. Allah Đelešanu kare jeumela jemfe umalu vela benun na dan kada, na sunnjev dan, kada neće djeca ni djeta koristiti. Ila menete Allahe bi kalbni selim, osim ko dođe zdrava srca. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala upućuje na bolesno srce, da je to srce munafičko ili srce kjafirsko ili srce koje je vjernik, ali je puno greha, ocrnilo gresima, kaže Allah subhanahu tela za munafike, fi kulubihi maradun fezadahum Allahu marada. A prije toga kaže, ve min nasi me je kulu amen na billahi, ve bil je umil ahir, ve mahu mu'min. Ima ljudi koji kažu jezikom, mi vjerujemo Allah i sunji dan, ali oni nisu mu'mini. Yuhadimuna Allahi wa lathina amanu wa ma yahdimuna ila anfusa wa ma yashuru. Oni žele da prevale Allaha i vjernika ne znajući da sami sebe varaju. Pa kaže Allah Đelšanu, šta je problem njihove, ovakvog njihovog stava? Kaže Allah Đelšanu, fi kulubi i meradun, fe zadehumullahu merada. Njihova srca su bolesna, Allah još više njihovu bolest povećaje. Govorim o nafičkom srcu, ali u prilike srce svako koje je bolesno poprima iste, iste osobine. Da je srce glavni organ, kako kaže poslanik sa lalasem, srca su regrtovana vojska. Znači što je dokaz, kad je u pitanju brastvo, Znači, i ono ovisi o srca. Kad je pitanje džemat muslimana, da se drže zajedno uđeta Allahova i da budu džemat i sunete Mohameda sa slom, i da, znači, drže se brastva u ima Allahčanom bez kojeg ne može postojati uopće islam, znači bez džemata i brastva. I to je poslanik sa slomu radio čim je došao u, u Medinu, jel tako, napravio je džamiju, pobratio je Mohađe Ansarije i onda znači napravio je šerijasku državu, napravio je džemat. Bez brastva nema džemata. Pa kaže ovdje me znači hadisu poslanik sallallahu alihi wasallame fa inna fi džesedu mudgate wa idha sala sala džesedu kullu wa idha fesele fesele džesedu kullu ela vahil kham. U hadisu od Abdullah ibn Numara ibn eh, Bashira ali izbilježi imam Buhari kaže doista u čovjeku ima jedan organ Ako je on zdrav, zdravo je čitao tijelo. Ako je on bolestan, bolesno je čitao tijelo. Ovo nam je dalo eh, onaj odgonetno zagonetku. Gdje su problemi kod ljudi? Vidite, ljudi pričaju islamu. Vidite, ljudi čak dolazi u džamiju. Ali nema ih nigdje kada je u pitanju rava za islam. Kada je u pitanju djeljenje za islam. Kada je u pitanju aktivnost po pitanju rada za islam. Hamasa nikakva nemaju. Zato što je u pitanju njihovo srce. Zato Allah Đelešanu kada je rekao onom hadisu Lebu Hrede koji bilježi imam onaj Buhare je muslim, kada je rekao takva hahuna koju širu ila sad kaže bogobojaznu se ovdje pa je u svoja srca i šareti, odnosno upro tri puta. Bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je. Znači, bogobojaznost je u srcu. I takva znači bogobojaznost ovisi od zdrava srca. Ako nemamo zdravo srce, onda ta bogobojaznost nigdje nema kod nas. I onda nismo spremni za što? Ništa uraditi na polju Islama. I kad kažemo problem u našem gafletu, u našem futuru, ovom arapskom nemaru, ovakvom pesimizmu, onda ga tražimo u našim srcima. Problem nastaje u početnoj tački, to jeste u našim srcima, koji je šeitan, recimo kako sa resima prlja, da čovjek ne bude svjestan uopće Allahovi uopće. Vidite kako Allah Đelešanu kaže da razum Znači, ako je srce bolesno, razum ne može pravilno rezonova stvar. Pazi, efela je tede baru el Koran. Što oni ne razmisli u Koranu, a ne mogu razmisliti dokle god je kolubina kvaluha, dok su god su na njihovim srcima katanci. Ne da srce da razum razmišlja ispravno. I onaj hadis je poslanstvo kaže ite ku firasa mu'min, boj se pogleda vidi kafirina u jandru binuri la, on gleda Allahom i svjetlom i ovaj pogled mu'minski ovisi od srca. Jer Amal Đelešanu kada sura Enfal, ja i ohledzina i te tekula je džarle furkana. Vjernica, ako se budete bojali Allaha, Bogu vezno se u srcu, on će vam dati furkan da razlikujete istinu od neistine. I srd, bolesna srca, su razlog na razlikovanja istine od neistine. Pa je Ulema navala četiri osnovne stvari koje umrtljuju srce. Prva jeste viša govora. Druga jeste višak hranima. Treća jeste gledanje u haram. Četvrta jeste druženje sa društvom koje nije vijedničko. Koje ga ne upući na dobro, ne odlače odla, koje ga ne opominje na zlo i na svihati ga da radi dobro. Međutim, kada je u pitanju braćo viša govora, govor najviše je crni srce, zato ga je Lema stavila na prvo mjesto. Poslanik sallallahu alihi wasallam je rekao da onaj koji puno govori, da će puno da griješi. A onaj koji puno griješi, srce mu se kameni, a za kameno srce je najpreća da je raz, razvali ga, da ga istopi, jeste džehennemska vatra. Poslanik sallallahu sallam kaže mu Muaz ibn Džebelu, kaže, hoće da te uputim na puteve dobra i puteve zla. Pa je rekao Muaz, svakako, bela ja rasulam, kaže, pa je se kufa alejk je hada, nehadu bilisani, uzeo se za jezik i kaže, ovo je to. Pa kaže, Boži poslaniče, hoćemo mi biti ispitivali i kažnjavali zbog onoga što jezici izgovori. Izgubila te kada stekila te umuk, ja, mu, onaj, muaz, izgubila te maj kao muaze. Zar će ljudi izbog čeg drugog biti učeni na licima i bačani u džehennemsku vatru zbog to, nego zbog toga što su jezici njihovi redi? Poslanik sallallahu alihi vseleme kaže, dojta će čovjek izgovoriti riječ Ko, na koju neće obraćati pažnje a ona će ga strovaliti 70 nekakvih stupljeva u džehennemu. A isto tako reće riječ koja, koju je Allah draga, pa neće na nju obraća pažnje, a ona će ga uzdići isto toliko da ređa, uveć ga u džennem. Međutim, ovaj hadis u Nebu Hurere koji bilježi Buhara i Muslim je sahih hadis. U drugim hadisima poslanik sallahu alaihi wa sallam nam objašnjaje kako treba insan da govori. U hadisu Nebu Hurere isto bilježi ga Buhara i Muslim, a našli ga i Nedavi, kaže poslanik sa onom, men kjale yu'minu billahi, fel jekul hajera nori jesma. Ko vjeruje Allaha i sunji dan, neka do, govori dobro ili neka šuti. Neka govori dobro ili neka šuti. Pa kaže da je, prepisuje se ovo Sulejmanu alaih salamu, kaže da je rekao, ako je govor srebro, onda je šuta zlato. Kaže, onaj koji je malo govorio, rijetko je se kaju. Znači, ko je malo pričao, rijetko je se kaju kako su se ponašali ashabi pogledu govora. Znači, malo bi pričali, ali kada bi nešto progovorili, to bi bio hajr. Baš kako je poslanik sa rekao, kule hajrem li jesmo? Znači, nisu imali viceva, bezazne priče, sela, bezazni naklapanja, gibeta, nemimeta, prenošenja tuđih, znači, riječi odgovaranja, psovke ili slično, bezaznog sela, tamo negdje po utakmicama ili negdje bilo, govorili su samo na ono zašto će biti nagrađeni, i treba se čuvati onoga što ćeš biti pitana sudnjem danu, što će te Allah Đelšanu kazati. Pa kaže, Omer radijallahu anhu je ušao, Ebu Bekru radijallahu anhu ima jedne prilike i on se uhvatio za jezik. Pa mu kaže, šta je tu Emiru Mu'minin? Kaže, ovaj hoće da me odvede u džehennem. Ovaj hoće da me odvede u džehennem. Vidite koliko su pazili. Šta će pričati? Čovjek svaki, jedna od murava, eh, muratabe ili muhasabe, a prvenstveno muđahedi sa srcem svojim, sa šeitanom, jeste da paziš kad izgovoriš, kako kaže ulema, kad ne izgovoriš riješ, ti si njezin vlasnik. A kad izgovoriš, ona je tvoj vlasnik. Znači ti kad izgovoriš nešto što ne treba, onda ti moraš istražiti halala, moraš trati uspa, za, iskupa, završiš šta sve, ili ćeš najmanju ruku odgovarati na sunnjem danu pa te Allah Đelešanu može kazniti. Druga stvar koja umrtvije srce jeste, braćo, puno hrani kaže Allah Đelešanuhu Ja juha lathina amanu huzu zinata kunda kulli mesjidi kulli mesjidu vela tusrifu ina Allahi la yuhibu musrifinu suri Araf kaže o vinci kad hoćete da molitvu obavite lijepo se obuste u mesjidu kad ulazite lijepo se obuste razgovarate sa Allahom azza wa dolazite pred Allaha azza wa Allah vas gleda Allah je najdraže mjesto mesjidi Pa čovjek treba da se lijepo obuče i namiriše. Zbog toga su mi hadise kad krene na džumilu, džamiju, da se lijepo obuče, namiriše i tako. Pa kaže kulu vešebu, jedite i pijte, vela tu srifu, ali ne pretjerujte. U hadisu koje bileži ikreme da je čuo poslanika sa samom, kaže ništa čovjek ne može, gore, gor, ne može čovjek gore u posudu napuniti od stomaka. Pa kaže poslanik sa samom u hadisu, kaže dosta je sinu Adamu tri zaloga sam da ispravi kičmu. A ako mora jesti, onda kaže nek jede trčinu za hranu, trčinu za vodu, a trčinu za dušu, za zrak ako mora jest. Kaže od, u hadisu od Ibn Abasa, taj poslanstvo, ko, oni koji se budu na Dunjaluku prejedali, na onom će svijetu biti najgladniji. Oni koji budu na ovom Dunjaluku, hadis bilježi Ahmed i Tirmizi, koji budu najsikniji na ovom Dunjaluku, bit će najgladniji na Ahiretu. Ovo ne znači da Allah Đelešanu zabranjuje lijepa jela, ali traži kontrolu nad jelom. Jer jelo nekad može biti i haram, braće. Kako? imaš šećer, imaš pritizak, ne škodi ti zdravo. I sam sebe ubiješ jelom. Sam sebe ubiješ jelom. Znači moraš pitati medicinu ako si bolest, znači šta možeš jesti. A tako isto Allah Želešanom ti daje lijek da ne dobiješ tu bolest. Jer da ne, ovaj hadis kaže, kaže medicina u prošlom stoljeću znači, vršila analizu ovoga hadisa, da li je ovo to isto tako, pa kaže da ovako jedu ljudi kako u ovom hadisu, nikad ne bi oboljevali od raznih bolesti, jer kaže poslani sa slom, majka bolesti je stomak. Kaže Ulema, ovo je poslanik rekao da na hranu, od hrane nastaje sva bolest. I Isto mi je rekao poslanik sa lolohu, ali ih veseleme. Treća stvar koja čini bolestnim srce, jeste gledanje u haram. Kaže u jednom hadisu da Allah ibn Suda, kaže Enatharu sehmi min seham šeati. Da je poslanic sve rekao, pogled je strelica o strelica šeitanovi. U drugom, u Tirmiziju dodaje, kaže, i gađa čovjeka direktno u srce. Znači, vidjeli ste često vam se desi kad nekad pogledate haram, Kakva mu ramazu namazu šeitan igra sa s pa sve pred očima haram slike, sve žene bole, tako? Sve ti haram slike pokazuje, znači igrao se s tobom u namazu. Samo ako si pustio malo pogled, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Ali radi Allahu anhu, Ali a tvoj prvi pogled, a drugi ne. Šta je ovo dokaz? U tefsiri mi kefira ovaj hadisa klasa. Šta je ovo dokaz? Znači, ako na, nešto slučajno pogledaš, čim znači, pogledaš, vidiš da je haram, obori pogled. Kaže poslanik sallahu hadisa wa Ibn nikad niko nije zbog Allaha oborio pogled a da Allah subhanahu wa ta'ala nije mu dao svjetlost imana u njegovom srcu i na njegovom licu. Znači, oni koji vjeruju, trebaju da baraju pogled. Jer kada je u hadisu, jednom dugom od Sejda Hudrija, poslani sam rekao za brani ashaba da se sastaju na rastricama, da, te žene i ljudi prolaze smeta i prolaznicima, pa kažu ashab Boži i poslaniče, mi moramo da se okupljamo negdje, a nemamo gdje, nemamo kuće široke da se okupljamo, sva su kuće bile male, A pričamo o neke stvari koje nisu zamešene baš. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ako morate onda, poštujte pravila puta. Pa kaže, koja su to pravila puta, Boži poslanče? Prvo što im je poslanik sallallahu alaihi rekao, jeste kada u besar, obarajte pogled. Nemojte gledati žene što prolazi put. Nemojte gledati haram. Obarajte pogled. Drugo jeste, naređujte dobro i odraćajte zla. Treće jeste, odazivajte i nazivajte selam. Poslanik sa znam pućuje, znači vidite kako, kako ova vjera predsjeda. Direktno pućuje kako će čovjek se ponašati. Jedan, pri, jedan asab je upitao Božeg poslanika, Božeg poslaniće, kaže šta ću kada, kada vidi neku ženu. Kaže, poslanik nije ništa rekao, duži pogled, kaže, gledu besa, obori pogled. Čim znači vidiš haram, obori pogled. Od tuda je Allah subhanahu wa ta'ala u suri 30, numru 30, 31. ajtu rekao, kulil mu'minine gudle psarehom, ojahvedu foruđehom, dhal keska lehom, Kaže, reci vijednicima neka obore poglede svoje. Neka čuvaju stigna mjesta svoja. Jer kaže poslanik sallallahu alihi wa sallame, ko mi bude garantavu? Za dvije šupljine ja mu garantujem džennet. Ko mi bude garantavu za jezik i polni organ, ja mu garantujem džennet. A ovo je uska veza između očiju i polnog organa u pitanju strasti. Znači, šetan kola kod krv kola. Pa zato primetiva zinjaluka i rješavanje onaj harama zinjaluka jeste od ajeta kako kaže u Lema Vela takve buzina u suri Sa, ne primiće se bludu, kaže primicanje bludu je prvo pogled. Pogled, kako kaže pjesnik, kaže prvo pogled, pa onda osmi, pa onda selam, pa kelam, pa zina. Ovako ide haram. Pogled, osmi, selam, prikretit će svijet u njoj selamka, koliko je monaka kad hoće djevojkom braći, hoće da kaj salam aleikum i posle odi u haram, razumijete, krenio selama da propasti, ospava se da propasti. Razumijete, vela je takve buzina, ne primište se ludu. I onda govor i onda dogovor izinjavate. Ovako je ulema definisala kako dolazi do nas. Znači prvi je, prvi je, znači za slanik, srcu, onaj, onaj srcu jeste pogled. Znači, čim pogled pogleda haram, odmah ga srce prezo, onaj nahisa, odnosno on, ono ga ufati s njimi. I onda ako gledaš haram, srce crni, ako obaraš pogled, Allah te dadne ima u srcu, molim Allah, da što nas uputi da pare. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulah, ima ba. I zadnja stvar koju ćemo ovdje spomenuti, braćo, jeste loše društvo. Loše društvo je najveći uzročnik zablude ljudi. Loše, loše društvo je najveći uzročnik srca koje su ošla u dalavu. Koliko ajeti govori o brastvu i o dobrom društvu i hadisa, nemoguće da čovjek prođe pored tih svih hadisa, i da ništa ne uzme od toga ko nije srce crno. Allah Želešanu govori, prenosi nam prenos sudnjeg dana, da će se ljudi mnogi kajati na sudnjem danu što nisu uzeli sebi hajirli insana za prijatelja. Kako je rekao Omer radi Allahanu, najdraži mi je prijatelj čovjek koji mi moje mahane pokloni. Znači, kada vidiš brata da ti govori o tvojim mahanama, neće da te osramoti, najda ti je dosta. U nas danas problem, ljudi boli od kompleksa nekakvog. Ako rekneš čovjeku što mu ne vara, onda sebi se napravio neprijatelj, tako? A treba da bude opravno, da se on popravi, da zna da su to malo, ću kažem za to, pitan, da to ne red pravi. Pa kad pokloniš na siha, da to kaže Allah te nagradio kad su tako rao, kao što je ona radi Allahu, radi Allahu anhu. Ali međutim nije tako. Allah Đelešanu kaže, u jevomu jadu zalimu ala jedehije kuli, ala jalejten tehastu maha sosebi. Ja ujelite, alejten lebe tehtu fulanin halilat. Nekad dali na li zikri bade i džarnjive kane šeitanu sa nefadula. Kaže, na dan kada budu nevjenici grizli svoje ruke, kaže, u balaga, u ruke do, do, do ramena će znači grizli od muke, pa će reći da smo Bogdom uzeli poslanika za prijatelja sunnet. Da nismo Bogdom tog tog uzeli za prijatelja, on me od pravog puta odvratio nakon što mi je istina došla, doista šeitan čovjeka ostavlja ostane na cjedlu. Allah Đelšanu kaže El hilahu jevmo jedin ba'dom ba'da adumu ila mutaqim. Na sunnjem danu će prijatelji, ovo govori o dvojici mušika, ne, onaj Allahovi prijatelja, bili su prijatelji, složili se zajedno da će Islam Muhammeda Mohamedasom, pa su bili nerazdvojni prijatelji. Ebu Džehli i Mugjeri. Pa kaže Allah Đelšanu na sunnjem danu će takvi prijatelji biti neprijatelji ila taqiju, osim Bogobojazni. Tamo poslani sam jednom hadisu koji bileži ima muslim, Sahihu navodi razlika između dobrog i lošeg prijatelja. Pa kaže, dobar prijatelj isto prodavač mirisa. Ili ćeš čuti od njega lijep miris, ili će te namirisati. A loš prijatelj, ili ćeš kupiti od njega miris. Loš prijatelj je, kaže, isto onaj što puše u miriš, kolač. Kaže, ili ćeš od njega čuti loš smrad, ili će on puha pa će ona vatrati spaliti odjeću. Lukman Ali Salam kad je savjetuo svog sina u hadisima stoji, kaže da je rekao sine druži se s dobrim društvom. Kaže zašto ba? Kaže prvo ili ćeš biti kao oni, ili ćeš poprima od njiha lijep ahlak, ili će se Allah smilovat njima pa će i tebe zahvat ta milost. Sjećate se od hadisa od Ebu Hredi da meleci traže takva sela vijenička ispravno društvo. Pa kad nađu jedni drugi pozivaju, I kaže, hotevo, našli smo ljude koji zikri uče Kur'an. Pa kaže, odu Allah Đelešanu pita, šta radite, kako ste zatekli moje robove? Pa kaže, zikri uče Kur'an. Kaže, budte se doći da sam im prostio. Kaže, ima gospodar jedan među njima, slučajno je svratio. Danas u džamiji ima puno slučajno svraće. Pa im bi ovo dobro koristilo. Pa kaže, budte se doći da sam njemu oprostio. Jer u njihovom društvu ne možeš čovjek nesretan biti ovo vam je dobro društvo. Kaže u Lema u jednoj knjizi, iskreno obrastao sam čitu nedan, kaže nemoj se družiti sa glupim, on će ti praviti medvjedlje usluge. Znate šta je medvjedlja usluga? Znate kako je ispala medvjedlja usluga? Kaže čovjek je spasio medvjedlja, upao neku zavku, spasio medvjedlja. I medvjedlje otišao. Kaže, poslije jedne prilike čovjek je ležao, medvjed je taj došao do čovjeka i vidio mugu na nosu. I kao da i od njemu pomogne oši njega šajetom čija složi ga reći debelim po glavi. I to ti je, to ti je znači medzeda usluga. Tako vam je, braćo, druženje s ljudima koji su samo glupi, pazi, koji su samo glupi, ništa drugo. A vjernici su. A da ne uzimamo kad neko uzmi za prijatelja nevjernika. Allah Đališanu kaže, da su vjernici prijatelji jedne druga. Inna ma velikum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu ladina yuqimu salatu wa yuqimu salatu. Kažu suri, majda lašanu, i kada tvoji su prijatelji zaista Allah i poslanik i vjernici koji obavljaju namaz i daju zekat i koji su Allahu lašanu ponizni. Taka će, takvu skupinu svaki vjernik treba sebe da traži. I treba da svoje djeci traži ispravno društvo. Dalje, braću, na kraju, kako ćemo svoje srce, znači kako da oživimo svoje srce. Kaže Hasan al-Basri, skratit ću, došao prije, prije ovoga što će reći Hasan al-Basri, došao neki čovjek Hasan al-Basri i žali se na tvrdoću srca. Kaže, oživ ga zikru, spominjam Allaha za međutim. Kaže Hasan al-Basri, ko ne bude s tri stvari mogu oživi srce, nek zna da mu je srce umrlo. Sa namazom, sa Koranom i sa zikrom ovo troje lijek za svako srce. Kur'an da uči i da ga razumijeva njegove propise. Da zikri spominje Allaha Azza ve Đel. I da, šta? Sada smo rekli treći. Ovdje namaz. Znači u namazu da oživljava srce. Molim Allaha, želim šalno suputi na taj put da nam pomogne da naša srca budu živa, da svijete, da Allah Žešanu dane nur imana našim srcima i na našim licima, molim Allah Žešanu da pomogne muslimana na svakom mjestu. Braće, dovolite za braću u Siriji, šije ovih dana napadaju, od prvih dana zona napadaju Halem. Gledam danas na internetu, pogodilo na pritisak, mi se poveće, primećite li to na mene. Rad igraju džamiju Halid ibn Velidan, Vi znate da su mnogi ashabi u Šam preselili, granatiraju, znači, skrnjave svetinje Allahove, skrnjave džamiju Halid ibn Valida. Sada treba pozvati braću Šija Alavija u Bosni, koji su s Mimbera govorili kako su im Šije braća, neka odu na internet i neka nađu šta im braća radi od džamija ashaba i šta radi od džamija sunija, da nek vidi koji im je brat, koji im je brat, on im Allah, Đelšanu, da uputi ovaj narod, da nas uputi napred učosti nam braće. Žali se ovdje vojstvo braće da slabo dolazite tu, da slabo srećate tu. Ako, da, govorio sam o tome, ako na ovo nismo spremni da napravimo džemat, onda ne trebamo tražiti da idemo negdje boriti za Allahom jer Ja znam, braće, da vi to možete. Znam da vi to hoćete, ali morate šeitana, znači, oslobodi se šeitana lana tullahi alihi, jer morate, morate znati da od muslimana ovisi uspjeh, znači od njihovih dijela ovisi uspjeh, od njihove iskrenosti ovisi uspjeh. Ako budete vi nemano se ponašali prema ovakvim mešidima i prema ovoj davi, ne znate da će ova dava umriti na ovim terijelima, vidite da svi pokušavaju da nestane ove davi. Možda nekom je sada šubha kakva je ova dava, ona dava. Morate znati da i priznate da od rata navamo u Bosni niko nije ovakve stvari priča. Iako su Turci bili kao muđahidi ovdje, imali su kod sebe negativne i pozitivni stvari kao sva, ali niko nije ovako pričao o vjeri i nikad nije došla vjera ispravljena nego od rata pa navam. Nema veze koje nosi, sutra ćemo mi umriti, drugi će je nositi prije nas, možda neko drugi priča o njoj negdje na nekom mjestu, ali ovu vjeru ako ne budemo mi pomogli, Allah Đelšana nas uči, da mi moramo ja i Aladina Amun tensurula i ensurkom. Ako vi pomognete Allahu u vjeru, i Allah će vas pomoći. Znači ovo je zakon Allah. Ako vi pomognete ovakve stvari, ovakve projekte, i vas će Allah pomoći. Ako ne pomognete, vidjet ćemo na sudnjem danu koji je kriv, zašto? Ali na sudnjem danu, kako Allah Đelšanu kaže, taj dan će treba biti pravdanje grešnicima. I ono što ste propustili, govorili smo da će reći čovjek, jer će on, ali Anul Saliha, vratime, gospod, da radi dobra djela kella, ova česta, recimo da je to medijinska objava, ali nikad, zar nikad se nećemo. Znači, radimo ovdje što više dobrih djela, vraćak se više ne vidimo. Hvala te. Ekim